Olivia Francisca Dussek Buckley estis angla harpisto, organisto, music pedagogo cae componistino. Filino de la fama cheja pianisto cae componisto Jan Ladislav Dussek cae la escota harpisto, pianisto, componistino cae cantisto Sofia Corri Dussek. Pro granda i en la familia entrepreno, la patro di Olivia fucis al Hamburgo, neniam revenante al Anglio. Tiel, Olivia, nascita tiun saman jaron, plei verjaine neniam renconti sian faman patron. Sed, la musica heredajo de amba uge patroi evidentigis en Olivia si cresquis apud sia patrino, quiu instruis al si pianon cae harpon. Olivia faris sian debuton en publicae presentadoi ce Argyle Rooms de Londono, kiel virtuosa infano en la agio de hoc iaroi. Treiuna sige sigis con la artisto William Richard Buckley. Malgrau igi la patrino de dec infanoi, si haves activan musican vivon, instruante, componante musicon por harpo cae piano, cae multain canzonoi. En sciei vergoi contrastas la extravaganzo cae dramo cun vocei rondoi cae popol similai melodioi. Si componis multa in charmain, ne postulema in pezzo por harpo, cefe de folklora i melodioi. Inter sia i componajoi publicigita i sub la nomo O bo sec, estas collecto de musico por infanoi, inclusive de tri regei infanai operoi, componitai por la infanoi de la regino Victoria, la infana amico, cae feinae cantoi cae valadoi por la iunuloi. Multo el shia harp musico estis presentita en serio titolita La amico de la harpisto, repertuaro con evidenta intenso esti alloga al iunae knabinoi, quiui plenigis la patrina in salonoin per har fludado de elegante fabricitai instrumentoi. Tri el la aranjoi de Olivia Buckley Dussek nun estis reeldonitai en la serio victorianai preferoi. Marcio de la viroi de Hart un unura verco por sol luda arpo, la populara levigio de la alaudo cae la filino de Megan. Ciu tri povas esti luditai sur la Celta Harpo au la Concert Harpo. Si estis nomumita organisto ce la St. Mary Abbott Church en Kensington. Novajo quiu laula gazeto la epoco vecis considerindan exiton cie en la amplexa paroco. Si daure occupis tium postenum ci sia morto en 1847. Crom siai componajoi qui el music pedagogo si verkis libron Musica Iperetsoi au analizo de musico quio estis fidela ca critica eseo pri la regimo de la pianoforta instruado cae iliei resultoi. En gi, si presenta sian chef zorgon pri la musici instruado de iunei infanoi. En la antau parolo, si esprima sian bedauron vidi iam firman cae solidan metodon de instruado sedi la locon al plei supraja cae ne profita sistemo la renverso de solidezzo cae en conduco de frivolemo. Si schisas sia in prioritatoin, interpretado, tempo, accentado, fingrumado, facilezzo de ludado, facilezzo de conduto cae esprimo. La dua duono de la libro proponas discuton pri la postuloi por effica musica instruado. Olivia Buckley Dusek havis successan carrieron. Si ne nur el staris pro sia maestrado per harpo cae piano, sed ancau per brillei componajoi cae eldonajoi de petsoi por organo, harpo cae clavaru.